instituzione atetik eh, beste eta pasatzen delaik aldaketa bat da, aldaketa handi bat, eta hori kontutan hartu behar da, ordean haute txe kontxe duan, hala, eh, hori eguziak arteak izaiten dira, eta hor, eh, elgarrekin debatea maiten dugu. Nik uste dut, hola, aizan behar dela, ordean bakutsa bere aldetik, zenbari bada beste estudioa teinez uh, eh, kontra joaiteko hori eh, hori baita azkenean eta ez bestekin uh, eta ez bestekin lanean hartzeko nik uste dut ez dela molde uh, molde oberena da elgarrekin hartzia problemak maian genean ez hartzia eta elgarrekin konpontzia